الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on est arrivé au cours numéro 32 dans l'explication du livre الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية du Sheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi Et on est arrivé, on est à la critique des paroles de euh, Sheikh Abdul Majid Al-Zindani, sinon je devrais, je sais pas si je devrais dire Cheikh, mais bon, étant donné qu'il est âgé, on va dire Sheikh, hein, Sheikh Abdul Majid Al-Zindani, euh, quand il a euh, mentionné dans une cassette qui s'appelle euh, yani, c'était quoi le titre de cette conférence qu'il a fait sur l'intikhabat C'était Al-Intikhabat wa Iradatul Ummah, les, les élections et la volonté du peuple. Donc ça c'est la deuxième cassette que le chef a critiqué, et là il mentionne un, un point, c'est le point numéro 7, euh, parmi les, euh, les mulahabat qu'il avait à faire par rapport à certaines erreurs qu'il a dit que Abdul Majid al-Sindani a dit dans cette cassette. Donc il dit ici قال <coughs> فإذا تقاعدت وقصرت في واجب فإذا تقاعدت قصرت في واجبك وقصرت في حماية الدين وقصرت في اختيار الصالحين وقصرت في الأمة آه، في وقصرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آه، العام الذي العام الذي لا يقدم عليه إلا عدو المجلس آه، قصرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العام الذي لا, يقد لا يقدم عليه إلا عدو مجلس النواب وقصرت في أداء الأمانة إلى أهلها فماذا تجيب على ربك غدا وعلى هذا الأساس أفتى العلماء بأن توكيل الصالحين في هذا الأمر واجب متعين على كل مسلم قادر يقوم بهذا الواجب لأنه معاونة على إقامة الدين وعلى تحقيق الشورى وال وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ il mentionne donc ces paroles de Zendani, il dit que lorsque tu as euh, manqué, euh, lorsque tu n'as pas participé aux élections, eh ben, tu as manqué dans ton obligation et tu as manqué dans, dans le fait que tu dois protéger la religion et tu as manqué dans le fait que tu dois choisir les hommes pieux et tu as manqué dans le fait que tu dois ordonner le bien et interdire le mal de façon générale, et, et, et cette façon-là, c'est uniquement en choisissant les membres du, du, de la Chambre des députés, c'est-à-dire en choisissant les, les députés, c'est de cette façon-là que tu vas ordonner le bien, et interdire le mal de façon générale. Donc, si tu votes pas, tu manques dans ça. Après, il dit, si tu votes pas également, tu as manqué dans le, le dépôt qui t'a été laissé, euh, de, le rendre à, ceux à qui il appartient, hein, euh, un al-amana, qu'est-ce qu'on appelle al-amana en arabe, al-amana c'est un dépôt, hein, quand quelqu'un t'a confié quelque chose, toi tu dois t'en occuper, tu dois, tu dois le protéger, tu dois euh, le garder comme il faut, et le, remettre à qui il appartient. Et donc, en, ne votant pas, il dit, c'est comme si tu n'as pas rempli ton, cette amana et euh, il dit, qu'est-ce que tu vas répondre à ton Seigneur demain à ce sujet-là Et donc, il dit, c'est sur cette base-là que les euh, ont fait une fatwa en disant que c'est obligatoire de, de, <coughs> de, désigner certaines personnes pieuses qui vont s'en occuper, qui vont s'occuper de cette chose-là. Hein, de désigner et de donner la responsabilité de, ces affaires-là aux gens qui sont pieux pour s'en occuper. Et il dit que ça, c'est une obligation qui est euh, pour chaque individu musulman qui est capable, qui en a la capacité de, le faire. C'est une obligation, il dit. Parce que ça fait partie de, ça s'aider dans le, dans le fait d'établir la religion et de réaliser euh, hein, la consultation, et de faire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. le il dit قلت لي مع كلامك هذا سبع وقفات il dit j'ai sept points euh, sur lesquels je, je veux euh, te corriger sur cette, euh, dans cette parole là que tu as dit premièrement قل, قلت euh, لي مع euh, قلت لي مع كلامك هذا سبع وقفات الوقفة الأولى قولك فإذا تقاعست قصرت في واجبك وقصرت في حماية الدين أقول قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا متى أصبح الكفر واجبا ألا تعرف بأن علماء الأصول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 premier quand tu dis lorsque tu n'as pas euh, participé aux élections tu as manqué dans ton obligation et tu, as, tu as manqué dans, le, dans la protection de la religion le cheikh il répond en disant c'est comme si ça veut dire quelle grande parole de mensonge qui est sortie de leur bouche hein, ils ne font que dire le mensonge ça c'est le verset 5 dans Sourate Al-Kahf hein. et euh, après le cheikh dit depuis quand la mécréance est devenue obligatoire parce que la, démocratie c'est le coffre donc depuis quand quelqu'un peut déclarer le coffre comme étant quelque chose d'obligatoire euh, le cheikh il dit les ulama de usul, les ulama de usul al-fiqh, ils ont défini que l'obligation c'est ce que si tu le fais tu vas être récompensé et si tu le fais pas tu vas tu, tu vas euh, tu vas mériter le châtiment d'Allah hein الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب si tu, si tu le fais le wajib tu vas être récompensé, et si tu le fais pas, tu vas être puni. C'est ça la définition, selon les ulama d'Usul, c'est ça la définition de qu'est-ce qui est wajib, de qu'est-ce qui est obligatoire. Comme par exemple, c'est comme as-som, ويستحق تاركه العقاب أو يعاقب تاركه أي نعم Donc euh, c'est comme le jeûne, la som la salat le, le hajj et d'autres parmi les obligations. Alors, est-ce que de participer dans les, dans les, euh, dans les élections, c'est devenu quelque chose de wajib et ça a le verdict de quelque chose de wajib, que ça fait pas, c'est comparable à ces obligations-là, comme le hajj, la somme, la salat, etc. Donc le cheikh il dit, il mentionne le verset 116 dans Surat al-Nahl, et, ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est halal et ceci est haram, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Donc ça, c'est un verset clair qui nous indique que on ne doit pas mentionner à propos de la religion d'Allah et à propos d'Allah des choses sans preuves et qui sont fausses, de dire que quelque chose est halal alors que c'est haram, de dire que quelque chose est wajib alors que c'est pas wajib, ainsi de suite. Après le cheikh il dit dit celui qui nous a ordonné ou qui nous a obligé de participer dans ce, genre d'innovation, ce sont les ennemis d'Allah, hein. ceux qui ne lâchent jamais dans leurs efforts pour nous rendre comme eux. C'est-à-dire les koufars, c'est eux qui nous ont ordonné et obligés de pratiquer la démocratie, de, de, faire les élections. Tandis que le prophète sallam nous a averti de ne pas être comme eux. Et il a mentionné dans le, dans le hadith authentique, celui qui ressemble à un peuple, un peuple ou qui imite un peuple, il est un des leurs. Hein ensuite le cheikh dit ثم يقال أيضا كيف تكون حماية الدين أتكون باستخدام الطرق الشرعية من تعلم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه أم تكون بالطرق المحرمة المستوردة, المستوردة من أعداء الله كالانتخابات البرلمانية التي هي في الحقيقة هدم للدين ومن جذوره Le cheikh il dit, et comment on doit euh, défendre la religion Est-ce que c'est en utilisant les moyens qui sont légaux en, en islam, selon la charia, comme le fait d'apprendre la science bénéfique et de l'appliquer, et d'inviter les gens à cette, à cette euh, connaissance, et d'être endurant dans la difficulté lorsqu'on appelle à cette vérité, ou bien est-ce que c'est en suivant les voies qui sont interdites et qui sont ramenées par les ennemis d'Allah, comme par exemple les élections parlementaires, et euh, qui sont en réalité une destruction de la religion de leur racine, à partir de, sa racine. Le cheikh dit, « Inna la takunu illa bi بين أوساط الأمة وتصفيتها مما يبطلها من الشرك الأكبر أو ينقصها من الشرك الأصغر ولا تكون إلا بنشر السنة الصحيحة والقضاء على البدع بشتى أنواعها وهكذا تكون حماية الدين لا أن نتشبه بأعداء الله ونحاكيهم في أعمالهم فنهزم من حيث نريد أن نبني Le cheikh il dit, la protection de la religion elle ne peut se faire qu'en propageant la aqidah qui est bonne et qui est correcte entre les, parmi, la musulman, parmi les musulmans. <coughs> Et de purifier euh, la religion. Et de purifier la religion de tout ce qui peut la détruire. Comme, comme le shirk majeur, et le, qu'est-ce qui pourrait diminuer aussi cette, la, la, pureté de la religion, comme le shirk mineur. Et, euh, également, la protection de la religion, ça se fait en propageant la sunna qui est authentique pour enrayer les formes de bid'a qui sont, les, les diverses formes de bid'a qui sont propagées. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on protège la religion, et non pas en imitant les ennemis d'Allah et en essayant de les copier et de faire comme eux dans leur façon d'agir, parce que là, on ne construit pas si on agit comme ça, mais on détruit plutôt. Le deuxième point de la critique par rapport à ce passage, c'est الوقفة الثانية قولك قصرت في اختيار الصالحين قلت قل لي بربك من هؤلاء الصالحين الذين تدندن باختيارهم هل يستحقون هذه هل يست آه، آه، يستحقون هذه السمة التي امتدح الله أهلها بقوله إن آه، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وبقوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الناظر المنصف آه، المنصف حقا في حال المشاركين في مثل هذه المجالس النيابية يجدهم قد طغت عليهم الحزبية المقيتة فهم يتقاتلون وراء الكراسي وحطام الدنيا الفاني ثم كيف تغفل عن الحديث الذي أخرجه الإمامان الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة قال أثنى, رسول الله آه، أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك, صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه واللفظ للبخاري لشيخ <clears throat> Cheikh le deuxième point que je veux te critiquer c'est au sujet de la parole quand tu dis tu as, un tu as eu un manque dans le choix que tu as des hommes pieux. Il dit, dis-moi par ton Seigneur, qui sont ces hommes pieux au, sujet duquel tu es en train de discuter Est-ce que c'est euh, ceux-là qui ont mérité la, la glorification qu'Allah a fait euh, à leur sujet dans le Coran, dans le verset 105, dans Surat Al-Anbiya, que Allah, euh, la terre, je vais la faire hériter à mes serviteurs vertueux, ou bien le verset 196 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah dit Certes, mon Seigneur est mon protecteur, celui qui a fait descendre le livre, et c'est lui qui protège les croyants. <coughs> et euh, il mentionne également euh, il dit celui qui regarde, qui observe la situation comme il faut, euh, d'une façon qui est véridique, il va voir que ceux qui participent aux élections et qui rentrent dans les, dans les, dans les parlements, ainsi de suite, tu vois que c'est des gens qui ont euh, été euh, remplis de, de cette fitna de la, de la hezbiya, de partisantisme, et qui se battent les uns contre les autres, et se combattent les uns les autres pour avoir le pouvoir, la chaise du pouvoir, et pour les choses de la dunya qui sont des choses éphémères. Et comment tu peux euh, prendre euh, à, la légère ou bien négliger le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par un bukhari et Muslim selon Abi Bakra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un homme a glorifié ou a fait des éloges d'un autre homme devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme qui a fait l'éloge, malheur à toi, tu as coupé le cou de ton frère, tu as coupé le cou de ton frère. Il lui a répété ça plusieurs fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, si tu dois dire des éloges, faire des éloges ou glorifier ton frère et que tu n'as pas le choix de le faire, alors dans ce cas-là, dis je pense qu'il est comme ça et Allah c'est lui qui va le juger et je ne purifie personne ou je ne fais pas de, à personne une taskia par-dessus la taskia d'Allah et Allah euh, donc et moi je pense qu'il est comme ça et comme ça et c'est Allah qui sait réellement donc c'est c'est ça la façon dont tu dois dire quand tu dois dire du bien de quelqu'un. C'est-à-dire, Hein, wallahu hasibuhu, ala hein, je, je pense ça de lui, et, euh, et c'est Allah qui le, qui le jugera, c'est Allah qui va lui demander les comptes, et moi je ne fais pas de tazkiyah, je ne vais pas dire à son sujet qu'il est bon par-dessus Allah c'est Allah qui le sait réellement, hein, la réalité. Ensuite le cheikh il dit, إن الناظر المنصف حقا donc on a lu ça شيخ le إن الصالحين الذين امتدحهم امتدحهم الله تعالى في كتابه هم من كانوا على منهج النبي حقيقة صلى الله عليه وسلم لا يلوثون أنفسهم ويعرضون أعراضهم لأوحال الانتخابات لأن, لأن الصالح على الأقل سيستحضر قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما فيترك المشاركة في مثل هذه الأمور إننا لا نحرم أن يدخل الصالحون في غير آه، على غيرهم إننا لا نحرم أن يدخل الصالحون على غيرهم ليأمروهم بالمعروف وينهوهم, وينهون وينهوهم عن المنكر ولكن إذا قال الصالح إذا, إذا قال الطالح للصالح نحن لا نقبلكم حتى تخضعوا للصنم الديمقراطية فعند ذلك يحرم الدخول عليهم وهذا الذي يحصل في المشاركة في المجالس البرلمانية Le cheikh, il continue son deuxième point en disant que les hommes pieux que Allah a glorifiés dans son livre, ce sont ceux qui sont sur la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui le suivent réellement. et ils ne vont pas se, polluer ou se salir eux-mêmes et salir leur honneur en rentrant dans ce genre d'élection. Parce que les hommes vieux, au minimum, tu vas voir qu'ils vont toujours se, euh, ils vont toujours avoir à l'esprit et en tête la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam al-Tirmidhi et qui est authentifiée par al-Albani dans Sahih al-Jami' al-Sahir. Il dit, <clears throat> Euh, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter. Donc s'il y a quelque chose que tu, tu, tu, tu as des doutes, est-ce que c'est halal ou haram Et que tu sais qu'il autre chose, c'est certain et clair, prends ce que, tu sais qui est certain et clair et laisse, que, laisse ce qui te fait douter. Ce qui te fait douter, laisse-le. Hein, prends ce qui est certain. Donc ça c'est la meilleure chose à faire. Et donc, dans un cas comme ça, <coughs> si quelqu'un a des doutes que la démocratie c'est quelque chose de pas bon, ou qu'il a des doutes que les élections c'est mauvais, hein, alors qu'il est certain que la sunna c'est ça qui est l'obligation à suivre, et eh bien qu'il laisse tomber le doute et qu'il suive la vérité et que c'est clair. Et euh, <coughs> le cheikh il il y a le hadith d'Ali ibn, ibn Abi Talib radiallahu anhu, il dit il abandonne hein, فيترك من حديث Ali ibn, ça c'est rapporté par Al-Hassan ibn Ali ce hadith là, hein, il dit donc tu abandonnes la participation dans ce genre de choses là. Et, et le cheikh il dit, nous on n'interdit pas aux gens de rentrer parmi les gens qui font des péchés pour leur interdire de faire le péché et pour leur ordonner de faire le bien. Ça c'est permis de rentrer chez des gens qui font du, des péchés ou qui font des choses haram dans le but de leur ordonner le bien ou de leur interdire le mal, ça c'est permis. Sauf que si quand tu vas aller voir les gens qui font le péché, ils vont te dire comme condition tu dois te prosterner devant l'idole de la démocratie, sinon tu rentres pas. Eh bien, il dit, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de rentrer. Et c'est exactement ça qui se passe dans les parlements Lorsque tu, par exemple, veux rentrer dans le Parlement, eux, les, les les gens de ces tendances-là, ils disent, nous, on rentre dans le Parlement juste pour ordonner le bien et interdire le mal. Le chef, il dit, si tu, rentres, eux, ils te donnent une condition. Tu dois te prosterner devant l'idole de la démocratie. Si tu refuses, ils ne te laissent pas rentrer. Alors, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de rentrer. Parce que c'est une condition que, tu ne peux pas rejeter pour ces gens-là. Donc ça c'est une condition dans leur, truc, et cette condition-là elle est en opposition avec les fondements de l'islam, et donc tu ne peux pas l'accepter. <clears throat> Le cheikh il donne comme troisième point, الوقفة الثالثة قولك قصرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العام الذي لا يقدم عليه إلا عضو, عضو مجلس النواب أقول قد تقدم الرد الشافي على هذا القول في عرض آه، في عرض شبه آه، شبه دعاة الانتخابات الشبهة الثالث آه، الثانية الشبهة الثانية ومع هذا يقال لك عضو مجلس النواب سوف يأمرنا وينه... سوف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب القواعد والضوابط المتبعة عند السلف الصالح في ذلك أم يكون ذلك على طريقة الخوارج فإن قلت إن أمر إن أمره ونهيه ستكونان سيكونان على طريقة السلف الصالح فهذا يخالف قولك السابق أن الواجب أن واجب الأمة <coughs> أن تعزل, أن تعزل الحاكم إذا فسد وأفسد وظلم وانحرف لأن قولك هذا يوافق طريقة الخوارج في قيامهم بهذه المهمة وقد سبق الكلام على ذلك وإن كانت طريقته في الأمر بالمعروف هي طريقة الخوارج فقد تقدم ذم السلف لهم وهي الأقرب إليه كما قلت ذلك في نفس الشريط حيث كما قلت ذلك في نفس الشريط حيث قلت إذا عضو مجلس النواب الآن ماذا يفعل آه، ماذا يفعل هو الذي ماذا يفعل هو الذي يراجع سياسة رئيس الدولة رئيس الحكومة ايش تشتي ايش تشتي ايش تشتي ما تشتي في الاقتصاد ما تشتي في السياسة ما تشتي في الاجتماع آه، إذا شافوا كلامه فاتر ما هو سوى ما هو سوى قالوا فيه روح في قالوا هي روح سير تعلم غيرك يجيب آه، يجيب ذلك En fait, là, il parle en la langue euh, darija, en yéménite, dans la langue yéménite. Donc, il dit, هذا يوافق تماما عقيدة الخوارج في قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالمناسبة فإنه يحسن بنا ok, on va lire ça après. Le chef il dit, bon, <coughs> euh, on a déjà réfuté cette parole, euh, parce que c'est le troisième point, il dit, lorsque tu rentres pas dans les élections, ça veut dire que tu as manqué dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal de façon générale, c'est-à-dire euh, en choisissant les députés qui, eux, peuvent de façon générale euh, ordonner le bien, interdire le mal dans le Parlement. Et le chef, il dit qu'on a déjà réfuté ça dans la choubra numéro 2 quand on a commencé le livre. Et euh, le chef, il dit, est-ce que les gens qui sont dans, le, dans le Parlement, parmi les députés, est-ce qu'ils vont ordonner le bien, interdire le mal selon les règles de la charia et en suivant le manhaj des talas? ou bien ils vont le faire à la façon des khawarij, c'est-à-dire lorsque le dirigeant fait quelque chose qui leur plaît pas, il le chasse ou il l'enlève du pouvoir. Le cheikh il dit, si tu dis, euh, on, va on va ordonner et interdire selon la voix des salafs salih, alors ça c'est en contradiction avec ce que tu as dit toi-même, que c'est obligatoire à la Ummah d'enlever le dirigeant lorsqu'il fait la corruption ou, lorsqu'il est corrompu, ou lorsqu'il fait de l'injustice, ou lorsqu'il dévie. Hein. Donc euh, ta, parole ici, elle est en accord avec la, parole, la, voix des Khawarij dans, leur, dans leur euh, comportement et dans leur attitude donc, on a déjà parlé de ce sujet-là déjà. Mais, <coughs> mais, hein, donc, et si ta façon d'ordonner le bien d'interdire le mal est en accord avec la voix des Khawarij, alors on a mentionné la parole des Salaf dans la façon comment ils ont critiqué la, parole des Khawarij, comment ils ont blâmé la voix des Khawarij. Et donc, on voit que ta, parole, c'est en accord avec ce que tu, as. Euh, euh, ta parole, c'est en accord avec le manhaj des Khawarij, comme tu as dit toi-même dans cette même cassette, hein, dans la cassette euh, Al-Intikhabat wa Iradat al-Ummah, il a dit, et là je ne vais pas traduire la parole qu'il a dit en, en Darija, parce que bon, ça c'est des paroles, euh, il y a des choses que je comprends pas dans, ses, dans son dialecte, mais il dit en bas, ils, ils ont retranscrit la parole, il dit هذا الكلام منه باللغة العامية ومعناه أن عضو المجلس النواب يقول لرئيس الحكومة أو الدولة ماذا تريد إذا رأوا جوابه غير قوي وليس بمستقيم قالوا له أي مجلس النواب اذهب واترك هذا المنصب سنستبدلك أو سنستبدل من يقوم مقامك donc ça ça veut dire euh, que les gens, les, les membres du, du, du Parlement, hein, ils vont dire au, au, au président de, de, du gouvernement ou au chef de l'État, qu'est-ce que tu veux alors ils vont voir sa réponse. Si sa réponse est pas forte, hein, ils vont, et, qu'elle n'est pas droite, ils vont dire à, ah, euh, les, les, députés vont dire va-t'en, laisse cette place à quelqu'un, on va te changer par, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, <coughs> le chef il dit, dit ça c'est en accord exactement avec le, la voix des Khawarij dans leur façon d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est-à-dire d'enlever le, d'essayer de, de, prendre la place et d'enlever le dirigeant du pouvoir. Après le cheikh il dit وبالمناسبة فإنه يحسن بنا أن نعترف, أن نعترف على منهج السلف في النصيحة لأئمة المسلمين فعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأخرج ابن أبي عاصم من حديث عياض بن غنم آه، رضي الله عنه قال قال, قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبديه علانية ولكن يأخذه بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه Donc le cheikh il dit, et euh, dans cette occasion on va donc <coughs> ce serait bien de mentionner, euh, pour, pour faire connaître le manhaj des salafs dans la façon de donner le conseil aux dirigeants, des, et aux, dirigeants des musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ignorent ça. Ils connaissent pas la manière de faire la nasiha pour les dirigeants et ils suivent la méthode des khawarij, des takfiriens, des hezbiyin qui veulent juste faire le, désordre et juste euh, salir la réputation des dirigeants euh, pour, que la population commence à le détester et commence à vouloir se rebeller contre les dirigeants. Donc, il mentionne les hadiths à ce sujet-là et les paroles des ulama. Donc, il commence en mentionnant le hadith de Tamim, euh, Tamim euh, al-Dari. Tamim ibn Awsin al-Dari, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est le bon conseil. On a dit, pour qui au messager d'Allah il a dit pour Allah, c'est-à-dire d'avoir la sincérité envers Allah, et il a dit wali c'est-à-dire et envers son livre, et ensuite il a dit wali rasuli, c'est-à-dire envers son messager, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, et envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en, général. Ensuite, ça s'est rapporté dans euh, Sahih Muslim. Ensuite, il a mentionné un autre hadith qui est rapporté selon Ibn Abi Asim, euh, euh, selon Ayyad ibn Ghanem, radiallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Celui qui a un conseil à donner à celui qui est au pouvoir, qu'il ne le fasse pas en public, qu'il ne le fasse pas devant les gens, qu'il le prenne par la main et qu'il s'en aille en privé avec lui, et qu'il lui donne son conseil donc en privé. Si il accepte son conseil, alors ça c'est bien, mais s'il ne l'accepte pas, il a rempli son devoir. Si le dirigeant n'accepte pas ton conseil, alors tu as rempli ton obligation et ton devoir envers Allah okay Donc ça c'est euh, à propos de la sunna, comment on doit donner la nasiha au dirigeant. C'est pas en public, devant tout le monde, tu dis « Ah, le dirigeant il a fait ça, il a fait ça, il n'est pas bon, ici et ça », tu vois ou bien ceux qui le font de façon même générale. Hein, on a vu ça surtout dans les événements de Gaza et tout ah, les, dirigeants arabes, les dirigeants musulmans, ils sont bons à rien, ils font ci, ils font ça, hein, des paroles de ce genre qu'on a entendues dans la bouche de, ces gens-là. Ah, ils sont, pourquoi ils se mettent pas ensemble, pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font pas ça. Alors qu'ils ne, ne sont pas placés à, la, à, leur place pour prendre des décisions. Et ils ne sont même pas euh, aptes à euh, comprendre quoi que ce soit de la réalité de ces situations-là. Eux, ils veulent juste voir frapper. Hein, ils ne comprennent pas peut-être les réalités des choses. Donc, <coughs> le cheikh il mentionne euh, que ce hadith-là, il est authentique. Cheikh Al-Alban, il a dit cet isnad, il est sahih, et il mentionne ça dans le livre qui s'appelle As-Sunnah de Ibn Abi Asim. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. <coughs> Le cheikh dit أقوال السلف في, في بيان النصيحة لأئمة المسلمين les paroles des salafs pour clarifier la nasiha pour les imams, les dirigeants des musulmans. Le cheikh dit قال الخطابي النصيحة لأئمة المسلمين أن يطيعهم في الحق أن يطيعهم في الحق وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا Le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Khattabi dans son livre Ma'alim Sunan. Ça c'est le chef de Sunan Abi Daoud. Il dit quoi Il dit la nasiha pour les dirigeants des musulmans, c'est de les obéir dans la vérité et qu'ils ne, qu ne voient pas ou qu'ils ne pensent pas à prendre euh, l'épée pour se rebeller contre lui, même euh, lorsqu'il fait de l'injustice. Il ne voit pas qu'il doit prendre l'épée contre lui pour se rebeller contre lui ou se révolter contre lui lorsqu'il fait de l'injustice. Ensuite, il mentionne les paroles d'Ibn Salah. Il dit, قال ابن صلاح معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم وتنبيههم وتذكيرهم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك euh, le دونك دا mentionne donc les paroles d'Ibn Salah euh, c'est dans son livre صيانة صحيح مسلم من الإغلاط من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط donc euh, il mentionne que Ibn Salah a dit par rapport à la nasiha aux dirigeants il a dit il faut les aider dans la vérité il faut les obéir dans la vérité et il faut euh, leur, leur, faire noter, leur, leur, faire prendre note et leur rappeler de la vérité et avec douceur et avec euh, hein, hein, la douceur ou l'autre hein, c'est ça, c'est la même chose euh, la, la douceur l'autre ou c'est presque la même chose délicatesse et douceur مجانبة الوثوب عليهم يعني والدعاء لهم بالتوفيق وترك الوثوب عليهم ça ça veut dire de ne pas euh, s'élancer contre eux c'est-à-dire de ne pas se rebeller de ne pas euh, sortir contre les dirigeants et il dit on doit faire des doigts pour eux <coughs> et inciter les gens à faire des doigts pour eux ensuite il mentionne euh, les paroles de l'imam al-Nawawi à ce sujet dans Sharh Sahih Muslim قال النووي أما, أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم <coughs> يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتآلف, وتآلف القلوب آه، وتآلف قلوب الناس لطاعتهم Regardez, les paroles de l'imam al-Nawawi, c'est presque la même chose que les paroles d'Ibn Salah. Il dit, en ce qui concerne la nasiha pour les imams des musulmans, les dirigeants des musulmans, il faut les aider dans la vérité, il faut les obéir dans la vérité, et il faut euh, leur ordonner la vérité, et il faut leur indiquer et leur, leur rappeler la vérité avec douceur et avec délicatesse. Et il faut leur faire savoir les choses qu'ils ont, qu'ils ont, euh, disons qu'ils ont négligé ou rafalou ça veut dire ils ont été insouciants ou euh, ils n'ont pas pris en considération, ou n'ont pas, euh, ils, ont été, disons, euh, insouciants de ces choses-là, donc il faut leur, leur dire ces choses-là et leur informer de ces choses-là, euh, et peut-être qu'ils n'ont pas su certaines choses qui ont rapport avec les droits des musulmans, c'est-à-dire ils ont, ils ont été, disons, ils n'étaient pas au courant ou ils n'étaient pas conscients de ça, donc de leur rappeler de ces choses-là et de leur informer de ces choses-là. Et d'abandonner la rébellion contre eux, et le khuruj contre eux, et de ramener les cœurs sur, euh, le, ramener le cœur des gens vers leur obéissance. De rassembler le cœur des gens pour qu'ils obéissent leurs dirigeants. Hein? Donc, vous voyez la parole des ulama à ce sujet-là, c'est le contraire de ce que disent aujourd'hui les hizbiyin et les takfiriyin et les autres qui appellent à la fitna, parmi les sururiya et les qutbiyin et les autres, qui au contraire appellent à la rébellion et, à, et appellent les gens à détester les dirigeants. قال ابن رجب أما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة الافتراق أو كراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل لشيخ الزي آه، ابن رجب إمام ابن رجب الحنبلي الزي dans son livre جامع العلوم والحكم en ce qui concerne la nasiha pour les dirigeants les imams des musulmans il faut les aimer Euh, aimer leur, leur, leur, bon, leur, bonté, leur, euh, leur droiture et leur justice. Il faut aimer, de, il faut aimer le fait que, de réunir la Ummah autour d'eux. Et il faut détester le fait que les gens se divisent, dans la, que la Ummah se divise à, à, propos d'eux. Et euh, il faut euh, leur obéir comme si on considère que de les obéir ça fait partie de la religion d'Allah c'est un acte d'adoration de, de, leur obéir dans l'obéissance d'Allah et de détester ceux qui appellent ou qui pensent qu'on doit se rebeller contre eux et de détester ceux qui appellent à la rébellion et la révolte contre eux et d'aimer les, les, les, les, respecter et les élever hein, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une autre parole d'un autre parmi les savants de l'islam. قال الشوكاني الإمام الشوكاني يزيد عن سيل الجرار ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله donc il dit <coughs> que si tu as vu une erreur de la part de ton dirigeant dans certaines questions, tu dois lui donner le nasiha. Mais tu ne, tu ne fais, tu ne tu fais pas ça publiquement. Hein, tu vas pas euh, euh, montrer les erreurs de ce dirigeant-là de façon publique, à la roue et l'ashhad, devant tout le monde. Hein, non, tu vas faire comme dans le hadith, tu le prends par la main et tu le prends en privé et tu lui donnes la nasiha. Et tu n'humilies pas le, sultan, hein, tu n'humilies pas le dirigeant d'Allah, celui à qui Allah a donné l'autorité. Ça c'est juste pour les musulmans. Non, c'est pas que tu dois faire ce que tu veux, ça dépend. Même le non-musulman, il y, a, certaines règles à respecter aussi. Mais ça ne veut pas dire parce que euh, ça, dépend du contexte aussi. C'est pas comme si... Euh, c'est vrai que... C'est vrai que, regarde, un, un, un kafir, hein, tu dois pas euh, leur faire du tort, leur faire du mal, leur prendre leur bien, des trucs comme ça. Et le dirigeant kafir, c'est la même chose. Tu es rentré dans son pays, tu, vis ici, donc tu dois euh, respecter certaines règles, étant donné que tu es dans un pays euh, où tu as donné ton, ton, ton, accord, que tu vas respecter les, les, droits et les principes, et le, les biens et l'honneur et les principes des gens qui sont là. Et il ils ont ton entente que tu as signée avec eux. Donc tu dois respecter ces ententes-là. Et, et, tu dois toujours voir qu'est-ce qui va amener le plus de bien et pas le mal. Hein. Donc si tu crois que la façon dont tu vas agir envers un dirigeant, si tu vois que, parce que le problème comme tu dis toi, est-ce que c'est envers les dirigeants musulmans ou non Il y en a parmi des groupes de ils font le takfir des dirigeants musulmans. Et même s'ils sont musulmans, ils les déclarent kuffar. Hein. et ils vont dire, ah mais euh, on peut, on n'est pas besoin d'agir avec eux comme selon les règles de l'islam, parce que ce ne sont pas des musulmans et eux ils ont décidé eux-mêmes que ce ne sont pas des musulmans, alors qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas été, ils n'ont pas la place, ils n'ont pas, ils ne, sont, pas à la place pour déterminer que ces dirigeants-là sont musulmans ou non. C'est les ulama qui doivent décider ou qui doivent juger dans ces questions pour décider est-ce que ce sont des dirigeants musulmans ou non. et nous on ne parle pas des koufars chrétiens, juifs, ceux qui sont clairement koufars, ceux-là c'est clair qu'ils sont des koufars, mais même avec eux il y a des règles à respecter quand même, selon les règles de l'islam, comme les ulama nous ont expliqué. Hein. Mais par rapport aux ceux qui sont musulmans et que certains takfiriens déclarent koufars, ça c'est autre chose. Tu ne peux pas considérer qu'ils sont des koufars juste parce que tu dis ils n'appliquent pas la charia ou des choses comme ça. Donc, M. il dit ensuite, donc on a expliqué ce point-là, de l'imam al-Shawkani. Maintenant, on va aller la parole de l'imam al-Sa'di, hein, rahimahullah. الشيخ السعدي دي أما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من و... إلى جميع من له ولاية صغيرة أو كبيرة فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله لا يخالف أمر الله أمر الله ورسوله وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم فيما يحتاجون إليه في رعايتهم كل أحد بحسب حالته والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق فإن صلاحهم صلاح, صلاح لرعيتهم واجتناب سبهم واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة, وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وفسادا كبيرا فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بهذا المقصود آه، ويحصل, ويحصل بها المقصود فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور فإن تنبيههم فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير وذلك علامة الصدق والإخلاص فاحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت وقلت فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص وفيه أضرار أضرار أخر معروفة Le cheikh il explique, il parle de, de Cheikh Sa'adi, masha'Allah, sont très très clairs. Le cheikh il dit que la nasiha pour les dirigeants des musulmans, et ceux-là ce sont euh, tous ceux qui ont une responsabilité et une autorité dans, dans la société, parce qu'ils ont une plus grande autorité que les autres, hein, et ça part de, du, du dirigeant jusqu'au juge, Hein, et tous ceux qui sont tous ceux qui ont une autorité dans la société, que ce soit une responsabilité qui est plus grande ou plus petite, tous ceux-là font partie de ceux qui ont une autorité. Alors pour eux, euh, <coughs> étant donné qu'ils ont des plus grandes charges, des plus grandes obligations, alors ils ont un droit plus grand au respect et à la nasiha, hein, selon leur degré et selon leur niveau. Et donc, premièrement, c'est de croire qu'ils sont nos dirigeants. Deuxièmement, de reconnaître qu'ils sont à cette place d'autorité-là. L'obligation de, leur obéir dans le bien euh, et de ne pas se rebeller contre eux. Et d'inciter le peuple à leur obéir et de rester dans sous leur commandement tant que ça ne contredit pas l'ordre d'Allah et de son messager. Et de faire tout notre effort hein, que, quelqu'un fasse tout son effort pour leur donner le bon conseil et leur clarifier ce qui leur, ce leur a échappé hein, dans ce qu'ils ont besoin de connaître pour bien s'occuper des musulmans et de leur peuple et de la société. Et chaque individu a cette responsabilité-là selon son état et selon sa situation. Et on doit également faire des doigts pour eux pour que Allah les réforme et les corrige et leur donne le succès. Et aussi, euh, <clears throat> parce que le chef dit pourquoi il faut faire des doigts pour eux, pour le bien, parce que si eux ils sont bons, eh ben ça va revenir, du, ça va donner du bien pour tous les musulmans également, ok Et il faut également éviter de les insulter et de les critiquer ou de les attaquer, ou bien de de, de, leur, de parler en mal d'eux publiquement, Hein, parce que ça, ça ramène beaucoup de mal et beaucoup de corruption, de grands désordres. Et il faut également faire attention et euh, avertir les gens contre ce, genre de choses-là. Et si tu vois quelque chose qu'ils font qui n'est pas permis, et si tu vois quelque chose qu'ils font qui n'est pas halal, qui n'est pas permis, alors tu vas, leur voir, tu vas les voir en secret, pas publiquement, tu vas les voir en secret, et tu leur donnes la nasiha avec douceur et avec euh, avec euh, avec douceur et avec avec euh, comme j'avais dit délicatesse avec des expressions qui conviennent à, au niveau et à, la situation de ces de ces de ces hommes là parce que ce ce sont pas des gens n'importe qui ce sont des dirigeants ils ont une position d'autorité donc il faut leur parler avec respect et leur montrer le respect qu'ils méritent et en faisant ça, c'est là que tu vas voir que tu vas arriver à ton but, à ton objectif. Hein. Et le il dit, parce que ça c'est quelque chose qui est demandé de chaque individu et en particulier de la envers les dirigeants, de leur montrer le, bien, hein, de leur indiquer le bien de la meilleure façon. Et si tu fais ça, tu vas faire quelque chose de très très bien, très grand. Et euh, ça, ça montre en réalité que tu es sincère et que tu fais ça uniquement pour Allah. Et fais attention, toi qui donnes la nasiha, euh, de ne pas, de pas détruire ta, ta, nasiha en commençant à chercher la, la, glorification des gens et la louange des gens. Comme si tu vas aller voir les gens puis tu vas dire « Ouais, moi j'ai fait la nasiha au dirigeant, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça, je lui ai dit taqillah, hein, j'ai pas peur, j'ai pas, pas eu peur, je suis allé le voir en face. » et je lui ai dit la vérité. Si, le chef dit, si tu fais ça, ça, ça montre que tu veux juste te montrer devant les gens, tu fais le ria. Et ça montre que tu as très une faiblesse dans, dans ta sincérité et dans la pureté de tes intentions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a beaucoup de mal dans ce genre d'attitude-là. Donc, les gens qui disent, euh, qui, qui disent par exemple, ah, les dirigeants, et ainsi de suite, là, et qui parlent comme ça, là, ceux-là, c'est des gens qui ont très peu de sincérité envers Allah. Ils veulent juste se faire montrer aux gens pour dire regardez, moi je suis courageux, j'ai pas peur et tout. Et on a le pire maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils vont dans les sites internet, ils vont dans des euh, dans des trucs là, ils prennent des pseudos puis ils vont pour insulter les dirigeants. Ils écrivent des insultes et des choses fausses, même ils mentent, parfois ils inventent des mensonges sur les dirigeants, des calomnies pour toujours rabaisser les dirigeants. Et on dirait que c'est automatique, que si tu deviens dirigeant, on est obligé de te détester, on est obligé de t'insulter, de, de dire des mensonges sur toi. Hein Quelqu'un, il va être au pouvoir un jour, juste un jour, et tout de suite il commence à dire des choses contre lui, derrière, le, derrière son dos. Est-ce que ça, c'est quoi l'intention des gens qui parlent comme ça Est-ce que c'est, ils font ça uniquement pour le visage d'Allah pour plaire à Allah seulement parce qu'ils veulent le bien, ou bien ils font ça pour d'autres raisons et pour d'autres intentions qui ne sont pas en accord avec l'islam. Donc on va lire une autre parole que le cheikh a mentionnée, c'est euh, la parole du cheikh Ibn Baz à ce sujet-là. Il dit قال الشيخ ابن باز رحمه الله من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر. Les paroles de, de cheikh Sa'di c'est dans Riyad al-Nadira à la page 41. dans les paroles de Cheikh bin Baz, le Cheikh il ومن مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة لأن من أسباب صلاح الوالي ومن ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير وزير صدق آه، آه، يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر, آه، إذا ذكر هذه من أسباب توفيق الله له فالواجب على الراعي آه، على وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإماتة الخير آه، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرتجى من ورائها الخير دون الشر donc ça c'est dans le livre Al-Muraja'atun fi fiqh al-waqi' al-siyasi wal-fikri à la page 31 Cheikh bin Baz il dit parmi les choses qui sont impliquées par la bay'a lorsque tu as donné ton allégeance à un dirigeant tu dois lui donner la, la nasiha hein, au dirigeant et parmi les choses qui font partie du bon conseil de faire des doigts pour le dirigeant pour demander à Allah qui lui donne le succès et la guidance et pour lui demander de le corriger, son, que Allah corrige son intention et ses actions et qu'il lui donne un bon entourage, des bons conseillers. Parce que si il a, euh, parmi les causes qui vont faire que le dirigeant va être correct et va être bon, c'est euh, parmi ces causes-là, euh, parmi les causes qui vont faire que Allah va lui donner le succès, c'est qu'il ait un bon ministre, des bons ministres qui l'entourent et qui l'aident à faire le bien et qui lui rappelle lorsqu'il oublie et qui l'aide à se rappeler. Hein, hein? lorsqu'il se rappelle, il l'aide dans le bien. Et ça, ça fait partie des causes euh, du succès que Allah, que Allah lui donne, des causes que, qui vont faire que Allah va lui donner le succès et qui vont faire mourir le mal et qui vont faire un, euh, euh qui vont faire en sorte que le non qui vont faire en sorte que le mal va être enlevé hein, et qu'on va établir le bien et avec la bonne parole et la bonne, le bon, la bonne, euh, la bonne méthode qu'on utilise pour lui donner le bon conseil, et ainsi de suite. Et les indications qu'on va lui donner et les, les conseils qu'on va lui donner avec une parole droite. Si on fait ça, hein, si on lui donne toutes ces bonnes, euh, ces bonnes, ce, bon conseil de cette, de cette façon, on va, on peut espérer derrière ça beaucoup de bien et, et, et, et non pas le mal. Donc ça c'est les paroles des ulama à ce sujet-là. قلت وهذا منهج مستقى من الكتاب والسنة وهو الذي عليه العمل في القديم والحديث ومن خالف هذا المنهج ووقع في البدعة والضلالة كما هو حال دعاة الانتخابات. Le cheikh il dit, et ça ce manhaj il est tiré, hein, il vient s'abreuver dans le Coran et dans la Sunna, il est extrait du Coran et de la Sunna. Et c'est de c'est sur ce manhaj-là qu'il faut agir. Les gens ont toujours agi comme ça, dans le passé comme aujourd'hui, ceux qui sont sur la sunna. Et ceux qui ont contredit cette voie, alors ils sont tombés dans la bid'a et dans l'égarement. Et ça, c'est la situation des gens qui appellent aux élections aujourd'hui. Euh, ensuite, ensuite, le cheikh il dit, c'est ça, dans un cas comme ça, les ulama ils ont dit, si tu es dans un pays où le dirigeant il n'est pas musulman, tu l'obéis dans le bien ok Et puis tu évites pour faire la fitna. Puis les ulama, ils ont expliqué, comme Cheikh Fawzan, Cheikh Bin Cheikh et d'autres ulama parmi les salafs, ont si le dirigeant, il est vraiment kafir, hein, et que tu es capable de l'enlever du pouvoir, puis de le remplacer par un dirigeant musulman, sans que ça crée de désordre, sans que ça fait couler le sang des musulmans, sans que ça crée de fitna, alors dans ce cas-là, oui, c'est obligatoire de le faire, lorsque tu as la force nécessaire et la capacité. Mais si tu n'as pas la force nécessaire, que tu n'as pas la capacité, et que tu ne tu peux pas le faire sans créer plus de désordre, plus de mal, et que tu vas faire couler le sang des musulmans et des innocents, et que ça peut avoir des répercussions par la suite plus graves si vous n'avez pas euh, le succès dans votre affaire, parce que là c'est mieux de laisser ça comme ça. Et donc vous restez, vous êtes patient, hein, vous continuez à pratiquer votre religion, et vous l'obéissez dans le bien, et vous l'appelez à l'islam et vous, vous, lui faites la da'wa à l'islam. Peut-être qu'Allah va le guider. Hein Donc à ce sujet-là, c'est cette réponse qu'on peut donner. Le cheikh dit ensuite, al-waqfatu rabi'ah, qawluka, قصرت في أداء الأمانة إلى أهلها euh, il dit dans le quatrième point, dans la parole de Zindani, euh, tu as manqué dans la, le dépôt hein, que tu dois remettre à ceux à qui ce dépôt appartient. c'est l'amana. Le cheikh il dit قلت متى أصبح الصوت أمانة ينبغي أن يؤدى لكم ثم هل أنتم أهل لتحمل لتحملوا هذه الأمانة فإن, فإن قلتم نعم فقد زكيتم أنفسكم وطلبتم الإمارة والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقد تقدم ذكر الأحاديث التي تذم الحرص على الإمارة وإن قلتم لسنا أهلا لتحملها أي نعم فهل ثم هل أنتم أهل لتحمل هذه الأمانة c'est ça le فإن قلتم نعم فقد زكيتم أنفسكم وطلبتم الإمارة والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى وقد تقدم ذكر الأحاديث التي تضم الحرص على الإمارة وإن قلتم لسنا, آه، لسنا أهلا لتحملها قلنا لكم قد عرفتم قدر أنفسكم فلا تجاوزوا ذلك آه، فلا تجاوزوا ذلك Euh, le point numéro 4, c'est lorsqu'il dit ça, la question du dépôt de l'amana, donc il dit quand est-ce que, depuis quand le vote est devenu une amana et qu'on doit la, vous la remettre Il dit est-ce que vous êtes des gens qui sont euh, capables de prendre cette amana et de la porter Si vous dites oui, alors c'est comme si vous êtes euh, donné à vous-même la, la, la comment on dit tesquia chaque fois j'ai des difficultés. C'est comme si vous êtes donné déjà à vous-même le crédit, hein. vous êtes déjà approuvé que vous-même vous êtes bon, que vous êtes vous-même correct. Hein. C'est comme si vous êtes déjà déclaré vous-même, comme si ça y est, nous on est bon, on est capable de prendre la responsabilité. Et le cheikh il dit, Allah il dit dans le Coran, dans le verset 32, dans Surat al-Najm, ne vous purifiez pas vous-même, ne vous déclarez pas bon vous-même. Allah c'est lui qui connaît vraiment qui est qui euh, et qui a taqwa, hein, qui, qui, est, euh, qui est sur la taqwa. Donc le chef il dit on a déjà mentionné les hadiths qui blâment le fait d'essayer de, chercher à, obtenir le, pouvoir et la dirigeance. Et si vous dites non, on n'est pas les, euh, on n'est pas apte, on n'est pas les gens qui sont bons pour prendre la responsabilité. Alors nous on vous dit dans ce cas-là vous avez connu votre limite. et essayez pas donc de, de dépasser la limite alors que vous n'êtes pas capable. Le cheikh il dit ensuite comme cinquième point, al-waqfatul khamisa, qawluka, ماذا تجيب على ربك غدا أقول من أين لك أن الله سائلنا عن عدم المشاركة في الانتخابات هل هذا افتراء على الله أم أنه آه، أم أنه تكهن وادعاء لعلم الغيب فاختر أيهما شئت le cinquième point que le Cheikh mentionne, il dit, euh, qu'est-ce que tu réponds, euh, qu'est-ce que tu vas répondre à ton Seigneur demain du fait que tu as manqué à tes obligations et à ton devoir par rapport à ces choses-là Et euh, le Cheikh, il, répond, il dit, où est-ce que tu as, entendu que Allah va nous poser des questions au jour du jugement dernier parce qu'on n'a pas participé aux élections. Où est-ce que tu as vu ça, toi, qu'Allah va nous demander sur les élections dans, l'islam euh, Est-ce que ça c'est un mensonge à propos d'Allah ou bien c'est que vous êtes en train de faire de la, voyance, vous, allez, vous, prévoyez l'avenir ou vous parlez de vous connaissez l'invisible Choisissez n'importe quel des deux.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 تقدم ففسدت هذه الفتية لأنه ما بني على فاسد وباطل فهو, فهو فاسد وباطل وكذلك يقال يقال لك سمي لنا هؤلاء العلماء أهم من علماء السنة المشهود لهم بالعقيدة السلفية أم أنهم من دعاتكم الحزبية من دعاتكم الحزبيين Donc le cheikh il dit ici comme sixième point, et c'est sur cette base-là que les ulama ont fait la fatwa que c'est obligatoire de donner la responsabilité ou la, de mettre à la place, de mettre à cette place-là les hommes pieux hein, dans cette question-là et de et que c'est obligatoire pour nous de mettre à cette place-là euh, les, les gens qui sont pieux pour qu'ils prennent cette euh, responsabilité-là. Chaque musulman qui est capable, il, a cette responsabilité et c'est obligatoire pour lui de le faire. Donc le cheikh il mentionne le verset 109 dans Surah Tawbah à ce sujet. Le cheikh dit, lequel est plus méritant Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. Allah ne guide pas les gens injustes. Hein. Donc, le cheikh il mentionne ce, ce, verset. Il dit que les gens qui euh, appellent à la démocratie, qui ont fait la fatwa de la démocratie, hein, euh, ils ont établi leurs assises sur le bord d'une euh, hein, sur le bord d'une sur le bord d'une falaise croulante Hein. C'est ce qu'il dit le chef Ils ont basé leurs assises sur le bord d'une falaise croulante. Alors, si la, la, la base n'est pas établie sur la crainte d'Allah, alors elle ne va pas rester solide, elle ne va pas rester droite. Et donc, c'est la même chose pour celui qui a fait des fatwas pour la démocratie. Sa base, elle est corrompue. Et donc, lorsque, étant donné que sa base, elle est corrompue, alors le reste euh, elle est corrompue, corrompu également. Et le chef dit ensuite, on peut te demander, nomme-nous qui sont ces ulama. Est-ce que ce sont les ulama de la sunna, hein, de qui on a témoigné que leur aqidah est une aqidah salafiyya, ou bien ce sont des gens parmi vos du'at qui appellent à, la, à, toutes sortes de partis si il y a des formes de hizbiya. Le chef dit voilà إخالهم ولا إخالهم إلا هم ثم إن إن الحق كما تقدم لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق فنحن ينبغي لنا أن لا نقلد التقليد الأعمى بل علينا أن نطلب الأدلة الشرعية على كل قول ومن من كل آه، على كل قول من كل من كان وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أه؟ Donc le chef il mentionne dans ce point-là, ensuite il dit, et, et, euh, et, je ne doute pas que ce soit des chefs hein, et il dit, parce, mais de toute façon, même si c'était pas des c'est un ulama qui ont donné la fatwa pour, pour les élections, on ne reconnaît pas ou on ne juge pas la vérité par les hommes, mais on juge les hommes par la vérité. ok et il dit donc qu'on ne doit pas suivre les gens d'une façon aveugle, parce qu'un savant a dit quelque chose, on le prend. Mais on doit lui demander la preuve de la charia pour chaque parole, hein, peu importe qui il est. Et euh, le chef mentionne le verset 65 dans Surat Al-Qasas qui dit « Et le jour où on va les appeler et on va, on va leur demander « Qu'est-ce que vous avez répondu aux envoyés ?» Ensuite il dit « Al-Waqfatu Sabi'a » c'est le dernier point « قولك لأنه معاونة على إقامة الدين وعلى تحقيق الشورى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقول ما هذه العلة العليلة كيف تكون الانتخابات معاونة على إقامة الدين وهي في الحقيقة هدم للدين من أساسه وكيف تكون معاونة على تحقيق الشورى وهي في الحقيقة تحقيق للديمقراطية الكافرة وكيف تكون معاونة تكون معاونة على آه، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي في الحقيقة المنكر بعينه ولكن ما عسانا أن نقول إلا ما قاله القائل آه، يقضى على المرء في أيام في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن Le chef il dit comme point numéro 7, et ça c'est quelque chose qui vient pour aider dans l'établissement de la religion, et la réalisation de la shura et l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Le cheikh dit, je dis à ce sujet-là, c'est quoi cette, euh, cette euh, raison ou cette euh, explication qui est incorrecte ou cette justification qui est fausse Comment on pourrait dire que de faire les élections, c'est quelque chose qui vient aider à établir la religion, alors que la réalité, c'est que la, démocratie vient pour détruire la religion de la base. Et comment on pourrait dire que les élections viennent aider à réaliser la shura, la consultation, alors qu'en réalité, c'est pour établir la démocratie des mécréants, hein, et qui est un système de coffre. Et comment tu peux dire que ça vient aider à ordonner le bien et interdire le mal, alors qu'en réalité c'est un mal en lui-même d'utiliser cette méthode-là Et donc il dit, on peut dire, euh, il mentionne les paroles d'un d'un poète en fait qui dit que en fait que ces gens-là des fois ils ont renversé les choses et ils voient ce qui est, ils voient comme étant bon qu'est-ce qui n'est même pas bon. Donc c'est ça euh, souvent qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là. Puis euh, c'est moi juste voir quelle heure il est. 13. On peut lire le dernier petit point, c'est juste un, même pas un, deux paragraphes, un petit paragraphe. J'ai dit الملاحظة الثامنة قال لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار في بيعة العقبة وكان عددهم فوق سبعين شخصا قال اخرجوا لي اثني عشر نقيبا أي تراضوا فيما بينكم على اثني عشر حتى حتى أفتاهم حتى أتفاهم آه، حتى أتفاهم معهم حتى أتفاهم معهم إذا اخترنا مجلس النواب آه، إذا اخترنا مجلس النواب أناسا صالحين اختاروا الوزراء الصالحين Ok, donc euh, le huitième point, ça dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu Euh, avec les Ansar pour, donner, pour prendre la bay'a de Aqaba, leur nombre était plus que 70 personnes. Et le professeur sallallahu a dit choisissez 12 personnes parmi vous. Hein, et, euh, donc, il dit, euh, Zindani, donc choisissez ceux que vous êtes satisfaits d'eux parmi, parmi vous et euh, choisissez, 12, choisissez, choisissez 12 personnes d'entre vous pour que je puisse me mettre d'accord avec eux. Et euh, ensuite, ils ont, il dit que lorsqu'on choisit des députés qui sont pieux, eux, ils vont choisir des ministres qui sont pieux. Donc le cheikh il répond à cet argument. Il dit قلت كيف وصل بك الحال إلى أن تستدل بهذه الحادثة على قضية الاختيار في الانتخابات أنا علمت أن هذا النداء موجه إلى أصحاب بيعة العقبة وهم الأنصار أما, أما علمت أن علامة الإيمان حب الأنصار كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه آه، عنهما ولهما من حديث البراء أنه قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله واللفظ للبخاري في كلا الحديثين فهل قياسك آه، هذا يستقيم مع ما يحويه مجلس النواب من أحزاب مختلفة آه، من أحزاب مختلفة مختلفة المشارب والأفكار الذي هو خلاصة اختيار الشعب فقياسك هذا قياس مع الفارق ظهر فظهر بطلان الاستدلال به Le cheikh, il, répond à ça, il dit, comment tu peux comparer cet événement-là qui s'est passé avec, euh, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les élections Est-ce que tu sais pas que euh, le, prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux compagnons qui ont donné l'allégeance à l'Aqaba hein, Allah il dit qu'il était satisfait d'eux. Hein, Allah a dit dans le Coran qu'il est satisfait de ceux-là. Hein, et ce sont les Ansar donc, est-ce que tu ne sais pas que d'aimer les Ansar, c'est un signe de foi Comme le prophète sallallahu alayhi a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit Le signe de la foi, c'est d'aimer les Ansar. Et le signe de, l'hypocrisie, c'est de détester les Ansar. Le ça, c'est rapporté selon Anas radiallahu anhu. Et dans un autre hadith qui est rapporté selon Al-Bara, il dit euh, Les Ansar, c'est uniquement les croyants qui les aiment. Et personne ne les déteste excepté un hypocrite. Donc celui qui les aime, Allah, les, Allah va l'aimer, et celui qui les déteste, Allah les déteste. Euh, est-ce que tu peux dire ça des députés dans le Parlement Non. Donc de, comment tu peux faire cette, analogie-là et cette comparaison hein, en, comparant, en les Ansar aux gens qui sont dans les, dans les députés, dans les parlements Mais les deux choses sont complètement différentes. Tu sais que les députés, c'est des gens qui sont dans toutes sortes de différents partis, différentes tendances politiques, hein, différentes pensées, ainsi de suite, et ils sont le résultat de ce que le peuple a choisi. Donc ce, ce qiyas, cette analogie que tu fais, c'est un qiyas qui est totalement, euh, qui s'applique pas du tout, parce que c'est complètement différent. Il n'y a pas de, il n'y a pas de point en commun entre les deux. Et donc, on voit que ton argument est complètement incorrect. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et puis, on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah.